Постояла мить біля відчиненого вікна, за яким стрімко, буцімто без будь-якої мети, ширяли ластівки. Ірина знала, ластівки без мети не літають. Поклала руку вечіркові на плече. Треба знати все про ворога, подумала наївно. Власне, вона знала все і так його минуле і майбутнє, дивилася в його синюваті водянисті очі. Чого в них лише немає, чого туди не нанесло життя, як у глибокий вир, де крутить усе, і тріски, і сміття, а наверху гладінь, а наверху чисто, ще й якась голубувата наївність. Звідки? З чого вона? Що означає? Кого він хоче продати? Її, Сергія? Це вже мов би, якийсь маразм облещувати, навіть обціловувати того, на кого за годину напише анонімку, якась юродивість, відхилення від людської норми. Але ж в усьому іншому він твереза людина, навіть талановитий інженер, видає себе за правдолюба ріже правду матінку, декотрі його підтримують, вірять, люблять саме за це. Ходила навіть чутка, що організовує комусь з міністерства дівчат. Отже, цинік і сміливець запитувала себе. Глибонь навпаки, цинік, але боягуз, жорстокий до жаху боягуз роз'їдений до печінки чистолюбством і заздрістю, і тепер переляканий виступом міністра. Мабуть, це найпевніше. А може, все це я собі вигадую? А сама дослухалася до чогось у собі, була настронена і рвійна, як оті ластівки за вікном. Їй приносила якусь жорстоку насолоду відгадувати вечірка. Отже, мов би людина, як і всі. А які там за цією просенню очей вирують пристрасті? І ніхто про те не здогадується, ніхто нічого не знає гаразд. Але вона в цю мить була наділена якоюсь особливою проникливістю, інтуїцією, майже чаром. По очах бачила, що вечірко виважив усе, просто він очікує. Поставив собі за мету сколупнути Сергія, позбутися сильного конкурента. Видно, вже обміскував усі можливі варіанти, всі переміщення. З ким він їх обговорив? З басом? Ні. Той до такого вдаватися не буде. Проте місце віддасть вечіркові, віддав би. Але голубе того не буде. Ви не знаєте, який заряд приготував Василь. То з ким же ти танцюристи обговорював? Та яке це має значення? Майже в кожній установі є люди, які найбільше тішаться, коли промацують драбину вгору стануть самі на ті щаблі чи ні. Когось увільнили, когось підвищили, а хто на його місце, а на це ось місце і так без кінця. І потай самі зверхньо поглядають на тих, хто внизу. Мабуть, на тому облізлому дивані вже обпліткували зміщення Тищенка і вже цілий рух по драбині як мурахи вгору по патичкові. Марна праця. А може, може, й не марна. Якщо вже заповзялися такі, як вечір, бас, вони страшні в зграї. І яка їм буде радість, коли вони довідаються про все? Вона танцювала, її несла відчайна хвиля.